Tune out. Dead, dead, dead. I'm I gotta go. I'm I gotta get. I'm I gotta go. I'm I gotta get. I'm I gotta go. I'm I gotta go. I'm I gotta go. I'm I gotta get. I'm I gotta go. I'm I gotta get. I'm I gotta go. I'm I gotta get. I'm I gotta go. I'm I gotta get. I'm I gotta go. I'm I gotta get. 50 de ese blog. de Coca-Cola, la champaña me dobló. Un blog de calpuré que la rabia me pasó. No moña para los monos que me empaquetan la glow. Un vino 110, 50 de ese blog. de Coca-Cola, la champaña me dobló. Un blog de calpuré que la rabia me pasó. No moña para los monos que me empaquetan la glow. Y la, y la, Llegué Llega y prende tu Bluetooth, baila el ritmo de mi voz. Un vino de 110, 150 de ese blog, pero que sea de Coca-Cola, la champaña me dobló. Y eh. oh. eh. oh. ahí le damos otro party que Jairito ya vendió. Con la pochi con el perro, ya tú sabes, cocoró. Tiempo que se va, no vuelve, el tuyo desapareció. Ahora quieren hacer lo mismo que me funcionó. Aplaude, habla de metales, pregúntale a de metal. De un en todos los bloques, me di a respetar los carros en el garaje, tú te puedes comparar. Oh. Que de Coca-Cola, la champaña me dobló. Un blog de calculé que la rabia me pasó. Una moña para los monos que me empaquetan la glow. Un vino 110, 50 de ese blog. sea de Coca-Cola, la champaña me dobló. Un blog de calculé que la rabia me pasó. Una moña para los monos que me empaquetan la glow. 收纳。